riječi Teuhida. Ašhadu riječi s kojima su zemlja i nebesa podignuti. La ilaha illa Allah. Obožavanje isključivo Allaha jedino. La ilaha illa Allah. Riječi koje je Allah Đelešanuhu učinio prirođenim svim stvorenjima. La ilaha illa Allah. Na ovim riječima je uspostavljena vjera. La ilaha illa Allah. Određena kibla i isukane sablje borbe na Allahovom putu. La ilaha illa Allah. Muže koje vodi Allahu svakog onog ko se za njega uhvati. La ilaha illa Allah suštinsko pravo Allaha Đelešanuhu prema njegovim robovima la ilaha illa Allah riječi spasa iz vječne vatre la ilaha illa Allah riječi Islama la ilaha illa Allah ključ vrata dženneta šehadu an انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا الله يسمو samo jedan Bog.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 Mi ćemo inša Allahu Teala večeras samo nastaviti sa komentarom knjige koju smo prije nekih možda dva ili tri mjeseca, ne sjećam se tačno, otpočeli, pa tamo gdje smo stali nastavit ćemo s tim da ćemo napraviti neki mali uvod da bismo se prisjetili jer smo održali dva predavanja na ovu temu gdje ćemo za Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć braću i sestre čitati isto na arapskom knjigu uz prevod ali isto tako uz određene komentare zastajanja i ovo će ako Allah da biti znači nastavak ciklusa ciklusa. Možda će nekom biti malo monotono, dosadno, ali da Allah subhanahu wa ta'ala olakša i da pomogne. Inače, ako se sjećate, spomenuli smo nešto, ali ćemo se prisjetiti o samom imamu Ehli sunnete u al koji ne pisao ovu knjigu, a on je Ebu Ubejd al-Qasimu sallam al-Baghdadi, koji je bio veliki muštehid, učenjak more, bio je vrsni poznavalac arapskog jezika, učenjak iz fikha i napisao je velika dijela. Rođen je u području Hira 157. godine po Hidži i otuda ubraja se u učenjake, braćo i sestre, učenjake koji su živjeli u drugom, odnosno u trećem stoljeću Njegov otac je bio rob, oslobođeni rob vizantijski za tu neke stan, od tih nekih stanovnika koji su živjeli u području Hila. Inače, ovaj veliki učenjak je slušao od velikih imama ovoga ummeta, slušao je hadis Allahu poslanika, sallallahu alejhi ve sellem poput Sufjana ibn Ujejne, Ismaila ibn Ulejja, Takođe, od jezida ibn Haruna, Jahi ibn Sa'ida al-Qattana, Abdurrahman ibn Mehdija, Hamad ibn Seleme i mnogih drugih učenjaka, kao što je on sam bio šejh imam mnogim učenjacima, poput, čuli ste, za imama ad Darimija, zatim Ebu Bekra ibn Ebi Dunije, Alija ibn Abdulaziza, Begavija, velikog imama, sunneta, također njegov učenik je Muhammed ibn Jahja, El Mervezi i drugi. Za ovog učenjaka kaže imam Ishak ibn Rahavej, rahmetullahi alej, Allahu yuhibbul haqqa Ebu Ubejd, e'alamu minni wa afqa. Allah voli istinu, a Ebu Ubejd je učeniji od mene i bolji je, bolji je učenjak u fikhu. Također, ova imam Ishak ibn Rahavej, rahmetullahi alejhi kaže nahnu nahtađu ila Ebi Ubejd u Ebu Ubejd la jahtađu ilina mi smo potrebni Ebu Ubejda a Ebu Ubejd nije potreban nama imam sunneta Ahmed ibn Hanbel rahmetullahi alejhi kaže za Ebu Ubejda Ebu Ubejd ustadun wa huwa yazdadu kulla yawmin khaira. da ovo ovaj učenjak dosegao veliki stepen i svakim danom njegov hajr se povećava. A kada je Jahja ibn Ma'in, rahmetullahi alaihu, bio upitan za Ebu Ubejda, kaže, za Ebu Ubejda ljudi pitaju. Također, imam Abu Davud, rahmetullahi alaihu, jedan od sakupljača sunneta Allahu poslanika sallallahu imam ocijenio je Abu Ubejdu Kasima ibn Salama al-Bagdadi, a braćo i sestre, kao fiqa me'mun, znači da je povjerljiv da se od njega uzima hadis da se od njega uzima vjera. A imam Hafiz al-Zahabi kaže من نظر في كتب أبي عبيد علم مكانه من الحفظ والعلم وكان حافظا للحديث وعلله عارفا بالفقه والاختلاف رأسا في اللغة إماما في القراءات له فيها مصنف وقع لي من تصانيفي كتاب الأموال كتاب الناسخ والمنسوخ Imam Hafiz al-Zahabi, braćo i sestre, za ovog velikog učenjaka kaže ko bude pogledao u knjige koje je pisao Ebu Ubejd, vidjet će njegovo veliko mjesto po pitanju hivza, memorisanja i veliko mjesto po pitanju znanja. Bio je hafiz hadisa, znao je mahane hadisa, također poznavao je fik i razilaženja među islamskim učenjacima kao što je bio velikan po pitanju arapskog jezika. Bio je imam u kirajetima, bio je veliki znači alim učenjak po pitanju Kur'ana i kirajeta, čak je pisao u oblasti kirajeta i pisao je druga djela, kaže Hafiz Zehebi, dopala su mi u ruke njegova dva djela, djelo iz tefsira, kitabu Nasih wal Mansuh i djelo iz fika, kitabu Lamval. A inače imam Khatib al-Baghdadi, kaže za Ebu Ubejdu da je, odnosno za njegovo djelo, ovo kitabu Lamval, da je nešto najljepše što je napisano iz oblasti iz oblasti fikha i takođe Hatib al-Bagdadi hvali Abu Ubejdu pa kaže da je to čovjek kane za fadlin wa dinin wa satrin wa medhebin hasan wa kitabuhu mustahsan matluba fi kulli balad kaže da je to bio čovjek dobar hajli insan da je bio lijepe vjere da je njegov mezheb kojim je išao kojim je svatao Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru bio dobar da su njegove knjige bile poželjne, tražile su se po islamskoj državi u svim gradovima, da mnogo ravija od njega prenosi koji su povjerljivi, znači da iz ovog generacije učenja, učenika koji su od emaneta, koji su povjerljivi po pitanju Allahove subhanu wa ta'ala, vjere da se o njemu pričalo i kaže šejh Albani komentarišući ovu ocjenu Hatiba al-Bagdadija po pitanju Ebu, Ebu Ubejde radi Allahu rahmetullahi alaih kaže i pored ovolikih vrlina zanimljivo je napomenuti da niko od učenjaka koji su napisali ovih šest hadijskih velikih zbirki nije prenio nijedan hadis od Ebu Ubejde što je dokaz braćo i sestre da nisu da je bilo mnogo učenjaka koji su bili na stepenu velikom stepenu i da su zadovoljni kriterije učenjaka u prenošenju hadisa, prenošenju vjere, ali da ljudi nisu od njih prenijeli iz ovog ili iz onog razloga, što je dokaz isto tako za imama Buhariju, jer ga šije ju, da imam Buharije nije htio uzimati neke hadise od potomaka porodice poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jeste. Što je dokaz, braćo i sestre, Da nije Imam Buharija to namjerno radio, da je bilo i drugi učenjaka koji su bili od emaneta, koji su bili fika povjerljivi, ali da su izostali u spominjanju, odnosno prenošenju od njih Allahove subhanu wa ta'ala vjere. Želimo spomenuti jednu izreku Ebu Ubejde al-Qasim ibn Salama koji kaže el mutebio, el mutebio li sunne kel qabidi al-đemru. al đemru وهو اليوم عندي افضل من ضرب السيف في سبيل الله عز وجل كاجي كو كودانس obratite pažnju. Odnosno, kaže, slijediti sunnet je kao držati žeravicu u ruci. Ako danas bude slijedio sunnet, to kaže Abu Ubejd, koji je živio u drugom stoljeću, umro u trećem stoljeću, umro 224. godine, koji sa senedom do poslanika sallallahu alejhi ve sellem prenosi ovu knjigu iz akide kaže ko danas slijedi sunnet on je bolji kod mene nego da ide u džihad na Allahu subhanahu wa taala putu pa kaže šejh Albani ovo je u njegovom vremenu rečeno šta mi tek treba da kažemo u našem današnjem vremenu živio je Ebu Ubejd u Bagdadu jedno vrijeme nakon toga postao je kadija sudija u gradu, području Tarsusa, a onda je otišao pred kraj svoga života u Mekku i tamo je ostao da živi dok nije rahmetullahi alejhi preselio, dok nije preselio 224. godine po hidžri. Napisao je između ostalih ovu malu, ali veoma vrijednu i važnu knjigu iz Akide, kao što smo rekli sa senedom do poslanika sallallahu alejhi ve sellem ili do ashaba shodno izrekama koje će spomenuti u ovoj, u ovoj knjizi, gdje je otpočeo naravno sa bismillom, sa bismillom, kao što je običaj, kao što je praksa, kao što je praksa, braću i sestre, da se dijela, da se knjige otpočinju sa bismillom, ugledajući se na Kur'an, jer je uzvišnji Allah subhanu wa ta'ala otpočeo Kur'an, odnosno mushaf, obratite pažnju, sure sa bismillom. Kao što je inače isto tako praksa i sestre da se dijela i, na, i drugi hajrli poslovi, a pogotovo knjige, odpočinju sa zahvalom na Allaha subhanu wa ta'ala. Lijep hajrli govor uvijek se odpočinje sa zahvalom, ugledajući se na isto tako knjigu Allaha subhanu wa ta'ala, Kur'an, jer je uzvišni Allah Azza wa Jal otpočeo Kur'an sa riječima, odnosno Fatihu, koja je uvod za mushaf, za Kur'an, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pa ako je najbolja, najodabranija, najuzvišenija, najplemenitija, najčasnija knjiga otpočeta sa zahvalom na Allaha subhanu wa ta'ala, sigurno da je u tome uzor da se ostala ostali hajli knjige kada se pišu ili kada se pokuša, po, počnu od komentarisati, tumačiti, otpočnu isto tako sa zahvalom na Allaha subhanu wa ta'ala i iđma ummeta je, braćo i sestre, da je propisano, da je utemeljeno da se knjiga otpočne kada se piše sa zahvalom na Allaha subhanu wa ta'ala. Jeste, a kako i ne bi čovjek zahvalio Allahu kad ga je Allaha subhanu wa ta'ala, braćo i sestre, podučio Allama l'insane ma lam ja'lam Allah je podučio čovjeka ono što on ne zna Wallahi braćo i sestre ne bismo znali ni čitati ni pisati da nas Allah subhanu wa ta'ala nije tome podučio da nam Allah nije dao pamet da nam Allah nije dao razum subhanallah pa kako onda čovjek ne zahvaliti Allahu kad piše jedan harf, jedno slovo kad tu pamet to znanje koje ima on ga je podučio Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Allah vas izvodi iz utroba vaših majki, vi ne znate ništa. Pa kad čovjek odpočne da radi hajrli posao, pogotovo kada je u pitanju znanje, treba da se zahvali Allahu i da kaže Alhamdulillah, fala Allahu na toj blagodati. Koliko je ljudi slijepi i ne znaju čitati? Ne mogu da čitaju. Koliko je ljudi sakati i ne može da piše? Koliko je ljudi braćo i sestre, uskraćeno blagodat vida, ne može da čita Kur'an, ne može da gleda svoje dijete, ne može da se naslađuje sa ljepotom svoga djeteta, ne zna kako mu dijete izgleda, čitav život mu u tami. Jeste. Zato je potrebno da kažemo Alhamdulillah, hvala Allahu. Zaista da kažemo hvala Allahu i to je općenitije značenje, sveobuhvatnije značenje u odnosu na šukr, koji isto tako u arapskom jeziku dolazi u značenju zahvali. Ali hamd ima općenito značenje, jer ono podrazumijeva zahvalu i pohvalu Allaha subhanahu wa ta'ala na svim njegovim i prilaznim i neprilaznim osobinama. Pa mi hvalimo Allaha subhanahu wa ta'ala zato što je savršen na svim njegovim savršenim osobinama – Ali isto tako zahvaljujemo Allahu na svim njegovim blagodatima koje se ispoljavaju prema nama. Za razliku od šukra, koje podrazumivaju samo zahvalu Allaha subhanu wa ta'ala na prelaznim svojstvima. Tako, kad ti čovjek uradi neko dobročinstvo, možeš da mu kažeš u arapskom jeziku hvala ti. To se upotrebljava rič šukr, ali hamd se ne upotrebljava. Jer nećeš mu reći hvala ti što si lijep, jer ljepota je neprilazno svojstvo. Ali ćeš mu zahvaliti kad ti uradi neku uslugu sa riječima šukra. Zato hamd, zahvala, pripada isključivo Allahu subhanahu wa ta'ala. Obratite pažnju. Isključivo Allahu subhanahu wa ta'ala na ovakav način. Ali da čovjeku kažeš na nekoj usluzi koju ti uradi, u smislu šukra da mu kažeš hvala ti, može, dozvoljeno je, sa stanovišta akide, na ovakav način nema, nema problema. S tim da zahvala biva u arapskom jeziku i u šerijaskom značenju jezikom. Jezikom. Za razliku od šukra koje podrazumijeva koje podrazumijeva zahvalu Allahu subhanu wa ta'ala i riječima i srcem i djelima. Jeste. Jer čovjek može zahvaliti Allahu azze wa riječima. riječima Kao što, na primjer, Allah subhanahu wa ta'ala govori poslaniku sallallahu alaihi wa sallam وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ A o blagodatima svoga gospodara govori. Znači, spominje Allahove blagodati. Ne, u smislu pohval, samo pohvali, da se hvališ, ne. Jer je zabranjeno hvaliti se. فَلَا تُزَكُوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, nemojte se hvalisati. Nemojte se hvaliti. Braćo, to ne valja odbijate ljude od sebe. Ne voli, ne voli ljudi čovjeka koji se hvali. Bilo da hvali sebe, bilo da hvali svoju djecu. Ha? Neko završio nešto. Babu ustane i počne da priča o svome djetetu, kako je ovo ili ono i tako dalje. Ne vole to ljudi. To odbija ljude od tebe. Pusti ljude. Neka ljudi procini o tebi, nemoj ti sam o sebi pričati. Ali na način spominjanja Allahovi blagodati da čovjek kaže nešto – To je dozvoljeno i propisano i to je ono što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Wa amma bi ni'mati rabbike fa hadith. A o blagodatima svoga gospodara ti govori. To je vid izražavanja zahvali riječima. Može biti isto tako može biti isto tako srcem. Wa amma bikum min ni'matin fa min Allah, da čovjek zna u srcu da svaka blagodat koja dolazi od koju ima kod sebe jeste od Allaha. Ovo mora biti u srcu svakog vjernika. Da zna, svaka ta blagodat, blagodat vida, blagodat sluha, blagodat života, prije svega blagodat imana i islama koji ti Allah dao, blagodat djeteta, blagodat zdravlja, blagodat auta, kuće, svi blagodati koje imaš u srcu, brate i sestro, moraš da imaš vrsto objeđenje, osjećaj zahvale, da sve to što imaš jeste od Allaha i da ti Allah subhanu wa ta'ala ako bude htio u svakom trenutku može sve to oduzeti. Jest. I to biva to priznanje u srcu jeste vid zahvali prema Allahu subhanu wa ta'ala. Kao što vid zahvali Allahu azze wa džel prema njegovim blagodatima može biti u dijelima Kao što kaže uzvišni Allah subhanu wa ta'ala za porodicu Davuda i amelu ale Davuda šukra o porodicu Davuda, pazite, radite šukr, radite zahvalu. Allah šanu kaže radite zahvalu. Što podrazumijeva da zahvaljuju Allahu subhanahu wa ta'ala dijelima. A jedan od najvećih vidova zahvali na blagodatima, dijelima, jeste tvoj namaz, jeste tvoja sežda, jeste tvoj ruku pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Tako da spoji sve tri ove vrste zahvale Allahu subhanu wa ta'ala i ljudi se to ponašaju u odnosu na zahvalu, pa neko više zahvaljuje, neko manje, neko je na velikim stupnjevima, a neko ne uzbilila odmetno se od Allaha i neće da prizna Allahu subhanu wa ta'ala blagodat i to je kufr nijameta gdje čovjek negira Allahu subhanu wa ta'ala blagodat. Vratimo se ponovo na knjigu, braćo i sestre, kažemo, propisano je, propisano je da čovjek, da čovjek otpočne pogotovo ovako jedno hajrli djelo sa zahvalom na Allaha subhanahu wa ta'ala i to je činio Allahu poslanik sallallahu kada bi držao i govorove hudbe kao što je došao hadis od Ajše radijallahu ta'ala kad se Allahu poslanik sallallahu popio na minber i spomenuo određene stvari po pitanju Berire, gdje Aisha kaže فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَا عَلَيْهِ Zahvalio Allahu subhanu wa ta'ala i pohvalio Allaha, a nakon toga je rekao, i kao što znate, svaka hudba, svaka hudba na džumi odpočinje se sa zahvalom Allahu subhanu wa ta'ala. Pa je, braćo i sestre, ovaj čovjek od učenika Ebu Ubejde prenio ovu knjigu i zapisana je, pazite, napisana je 420. godine po Hidži i u tom kontekstu potrebno je onako radi vjerodostojnosti da ne bi neko rekao sutra slagano je, ta knjiga nije utemeljena i tako dalje. Potrebno je spomenuti sened ove knjige do momenta kad je ona zapisana pa kaže ovaj učenik čovjek koji zapisao knjigu sa senedom do Ebu Ubejde, a onda od Ebu Ubejde do poslanika, sallallahu alaihi sallam, kaže, ahberena šejh Ebu Muhammed Abdurrahman ibn Uthman ibn Ma'ruf, fi darihi bi Dimešk, fi safar senete išina u arba imija, e, da je obavijesio nas je šejh taj i taj, u kući, u Damasku, u mjesecu saferu, pazite, 420. godine, znači na skupu, čita ova knjiga je prenesena skoljena na koljeno, na ovakav način, كاجي حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن أحمد بن يحيى العسكري صاحب أبي عبيد القاسم salam koji kaže ovu knjigu sam slušao, pazite, hadihi risala wa ana esmao. Slušao sam od Ebu Ubejde kada je pričao, kada je otpočeo ovu djelo, djelo pa je rekao emma ba'd fa inneke kunte tes'aluni anil iman. Ti si me pitao o imanu, Pitao si mu meseli imana. U ahtilafi umme fi stikmalihi wa zijadetihi wa naqsi. Pitao si me o tome kako se upotpunjuje iman, šta su i koja su to djela, kako se upotpunjuje iman, da li se iman povećava i snižava, jer su ove stvari, braćo i sestre, bile problem, bile predmet rasprave u početku Islama, pa je ovaj učenik čovjek u vremenu Ebu Ubejde pitao ga da mu pojasni meselu imana, što se vidi da ova knjiga nastala kao odgovor na pitanje. Došao mu neko i upitao ga je o meseli imana da mu pojasni vjeru, da mu pojasni meselu imana, pa je onda on to pojasnio I kaže وتذكر أنك أحببت معرفة ما عليه أهل سنة من ذلك da želiš da čuješ da ti pojasnim ja po pitanju mesele imana pa da čuješ na kakvom svatanju po pitanju ove mesele su bili učenjaci ehli sunneta wal jamaa wa man hujjatu ala man faraqahum fi da ti pojasnim ja argumente oni koji se suprostavljaju učenju ehli sunnete wal džamaa po pitanju mesele imana. Fa inna hada rahimaka Allahu khatabun qad takallama fihi salafu fi sadr hadhihi umma. Kaže ova mesela je veoma opasna, obratite pit, pažnju. Ova mesela je veoma opasna. Oko ove mesele pričali su učenjaci među prvim generacijama muslimana od ovoga ummeta, wa tabi'iha, wa man ba'dahum ila yawmina hadha. هَذَا Ovoj meseli su pričali tabiini i one generacije koje su bile iza njih do naših dana. Ovo Ebu Obeid govori krajem drugog i početkom trećeg stoljeća. وَقَدْ كَتَبْتُ إِلَيْكَ بِمَا انْتَهَا إِلَيَّ عِلْمُ مِنْ ذَلِكَ مَشْرُوحًا muhallasa. Kaže, ja ću ti sada napisati što je da mene došlo od prvih generacija, od Allahu poslanika, od ashaba, od tabiina po pitanju ove mesele, što god može da bude jasnije, ali skraćeno. Jer običaj, braćo i sestre, praksa prvih generacija muslimana jeste da nisu puno pisali u tom smislu. Jer hajrul kelam iman kalle vodel, najbolji govor je onaj koji je sažet, ali argumentovan. Zato su prvi generacije muslimana nadjačale kasnije generacije muslimana sa ovom činjenicom da su manje govorili i manje pisali ali njihov govor je bio jezgrovitiji i sažetiji za razliku od generacija koje su kasnije dolazile puno su pričale ali nije bilo puno fajde na takav način kao što je to bilo kod prvih generacija muslimana Pa kaže Ebu Ubejd rahmetullahi alejh i'lam rahimak Allah أن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين فقالت إحداهما الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب وشهادة الألسن وعمل الجوارح Znaj Allah ti se smilovao i spominjali smo to u našem prošlom predavanju kada smo komentarisali ovu knjigu da je njegova praksa neprestano bila da govori znaj, znaj kao da moli Allah subhanahu wa ta'ala za tebe da se Allah smiluje pa da ti podari znanje da shvatiš to dobro to shvati, dobro razumi znaj Allah ti se smilovao da su učenjaci, obratite pažnju, da su učenjaci i oni koji vode računa o vjeri, razlišli se na dvije skupine po pitanju mesele imana. Pa kaže prva skupina, to je skupina ehlu sunnete wal džema. Većina islamskih učenjaka od sljedbenika sunneta, Allahov poslanika, ehlu sunne wal džema, po pitanju mesele imana su vjerovali da je iman u srcu. Obratite pažnju. Da je iman u srcu. Ihlas, Allahu, iskreno ispovjedanje Allahu vjere, Allahu u srcu. Zatim druga stvar, wa shahadati shahadatil elsun. Elsine, svjedočenje jezikom. Zatim treća stvar, djela vanjskih organa. Ove tri stvari, ove tri stvari spadaju u iman, u iman, a ako viš bolje rašlanimo to, onda ćemo vidjeti kako smo spomenuli prošli put, da iman, u iman spadaju pet stvari, a to je, pazite, riječ i djelo. Riječ i djelo, riječ srca, riječ jezika. Djelo srca, djelo jezika i djelo vanjskih organa, Ovih pet stvari smo spomenuli detaljno sa dokazima, sa argumentima i ne želimo se puno oko toga zadržavati. وقالت الفرقة الأخرى بل الإيمان بالقلوب والألسنة فأما الأعمال فإنما هي تقوى وبر وليست من الإيمان Druga skupina od učenjaka koje Ebu Ubejd rahmetullahi alaihi spominje kao učenjak, ljude koji čuvaju vjeru, koji vode računa o svojoj vjeri, to su murđije, fekihi, fukaha ul murđije. Druga skupina koji kažu iman je u srcu, iman je jezikom. Ali što se tiče dijela, oni kažu i dijela su bogobojaznost, potrebna su, ali šta? Nisu od imana. Ovaj stav Ovo drugo mišljenje zastupao je Ebu Hanife rahmetullahi ilaih. Zastupali su učenjaci Kufe. Jeste. Učenjaci Kufe koji su preuzeli mišljenje od šejha Ebu Hanife imama njegovog znači učitelja koji se zvao Hamad Ibn Abi Sulejman i on je inače u historiji poznat kao prvi čovjek koji je na neki način otvorio meselu irđaa odnosno pitanje dijela da li ulaze ili ne ulaze u meselu imana i od njega je Ebu Hanife u Kufi rahmetullahi alejhi preuzeo ovo učenje ali obratimo pažnju obratimo pažnju braćo i sestre da se ovdje radi o razilaženju unutar ehli sunnete wal džemaa gdje Ebu Ubejd ne izbacuje na ovakav način Ebu Hanifu i njegove sljedbenike iz okrilja ehli sunneta wal džemaa naziva ih učenjacima naziva im oni koji vode računa o vjeri ali i pored toga što komentator Tahavijeve akide Ibn Abil Iz pokušava predstaviti kao i drugi učenjaci da se radi o razilaženju kao teoretske prirode, jezičke prirode. Ipak postoje stvarna, ipak postoji stvarna razila, stvarno razilaženje između ove dvije skupine unutar ehli sunneta, unutar ehli sunneta wal džema'a, jer postoje određene posljedice koje proizilaze iz ovakvog jednog svatanja, svatanja imana, gdje ako se izbace dijela iz imana, bez obzira što ih učenjaci, sljedbenici Ebu Hanife smatraju da su obavezna, pazite, da su vađib, da su fard, kao što je namaz, bez obzira, braćo i sestre, ipak, ipak, Oni su na ovakav jedan način na ovakav jedan način otvorili vrata griješnicima, fasicima, na neki način su i oslobodili po pitanju griješenja, po pitanju griješenja. Također, vidi se posljedica ovog različitog ovakvog svatanja mesele imana i po pitanju izuzeća iz imana, jer postoji pitanja koje će kasnije, ako Bog da doću nekim od narodnih predavanja, Da li je dozvoljeno čovjeku da kaže ja sam vjernik ako Bog da, inša Allah. Pazite, ja sam vjernik ako Allah da. Gdje ćemo detaljno, ako Bog da spomenuti tu meselu, objasniti šta to znači, da li je dozvoljeno, da li nije dozvoljeno, kada je dozvoljeno i tako dalje. Pojašćemo stav Ebu Hanife i spomenut ćemo stav Ehli Sunnete Wal Džema'a, ali u ovom trenutku samo želimo spomenuti da ipak imaju određeni tragovi. Ostavili su određeni, ostali su određeni tragovi zbog ovakvog jednog različitog svatanja između ove dvije skupine. A onda, braćo i sestre, dolazi treća skupina. Treća skupina pravih murđija zabludnjali, zastranjali na koji se odnose u pravom smislu one mnogobrojne izreke, mnoge izreke po pitanju po pitanju irđaa po pitanju irđaa do te mjere da neki od učenjaka kažu da je veća fitna murđija od fitne haridžija jest da je veća fitna murđija od fitne haridžija misleći braćo i sestre na prave ortodoksne sljedbenike irđaa kojeg je utemeljio džahn Ibn Safvan, sljedbenik je Džehmija. Tako da, braćo i sestre, ovdje se na prvom misli, na prvom mjestu misli na prave ortodoksne murđije sljedbenike Džehma ibn Safvana, koje inače općenito učenjaci ehli sunnete wal džama izbacuju iz okrilja vjere islama – Čak Imam Barbehari u šerhu sunne kaže قال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل الجهمي كافر ليس من أهل القبلة حلال الدم لا يرث ولا يورث da kaže jedan dio učenjaka kako navodi Imam Barbehari u šerhu sunne a između tih učenjaka i Ahmed ibn Hanbel da je Džehmija nevjernik pazite koji nije osljedbenika kible čija krv je halal dozvoljena, on ne može naslijediti muslimana, niti, niti, šta se on može naslijediti. Do te mjere, braćo i sestre, da ćete naći čudne stvari do koje granica su otišli sve zbog toga što su smatrali da je iman u srcu. Što je iman u srcu, dovoljno je da spoznaš Allaha subhanu wa ta'ala, da on postoji i kod njih si vjernik. Jest. Čak to je proizvelo kod njih i odvelo ih s obzirom da novotarija uvijek vuče za sobom drugu novotariju da su počeli da dolaze sa čudnim stvarima, sa čudnim ubjeđenjima, pa su počeli negirati azab u kaburu, negirali su šefat Allahu poslanika, negirali su džennet, negirali su džehennem u smislu u smislu stvaranja, da li je stvoren ili nije, da li će nestati džennet i džehennem ili neće i na takav jedan način na takav jedan način doveli su sebe u situaciju da ih je preko pet stotina učenjaka od ehli sunneta proglasilo, proglasilo nevjernicima nevjernicima kako spominje Ibn Qajim rahmetullahi alaihi Zato je, braćo i sestre, bilo potrebno da učenjaci poput Ebu Ubejde napišu ovakvu, ovakve knjige i da pojasni ljudima stvarno značenje imana, šta je iman, šta je vjera, šta je vjerovanje. Da ne bi zastranili i popustili po pitanju svoga vjerovanja izbacili djela iz imana, iz islama. Pazite, A s druge strane, da ne bi isto tako zastranili, pa možda proglasili nevjernikom čovjeka muslimana. Jest, to su te dvije krajnosti, to su te dvije krajnosti kada je u pitanju ova mesela o kojoj govorimo. Zato je bitno u ovom kontekstu spomenuti kuranski ajet koji daje granicu daje mjeru ovoj meseli gdje kaže Allah subhanu wa ta'ala po pitanju vjernika pravi vjernika إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون دويس سبرافي vjernici oni koji kada se Allah subhanahu wa ta'ala spomene njihova srca se smiruju a kada im se uči Allahovi ajeti onda im se iman povećava i oni se na svoga gospodara oslanjaju koji su to pravi vjernici koji su to vjernici obratite pažnju kako Allah subhanahu wa ta'ala ih opisuje alladhina yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun pravi vjernici su oni koji imaju djela koji imaju namaz koji obavljaju namaz i daju zekat dijelima svoj iman potvrđuju, jer su dijela sastavni dio imana. Ulaike humu minune haqqa. To su pravi vjernici. Allah im posvjedočuje, svjedoči i potvrđuje pravi iman. Što znači, braćo i sestre, potrebno je kad dođemo do griješnika ograničiti ga. Ograničiti ga. Pa kada dođemo do čovjeka vjernika koji počini neki grijeh, bilo da se radi o velikom čak grijehu, poput pijenja alkohola, poput činjenja bluda, potrebno je ograničiti. Jer ako kažemo za takvog bludničara, samo on je mu'min, on je vjernik, onda tu podržavamo murđije. Ali ako kažemo za njega nije vjernik, tu podvrđu, onda podržavamo haridžije. Zato obratite pažnju, braćo i sestre, potrebno je ograničiti. Potrebno je ograničiti čovjeka, vjernika koji učini neki grijeh. Kažemo za njega sa ograničenjima. Pa kažemo, on je slabog imana. Ili kažemo, on je mu'min, vjernik shodno svome imanu, ali je fasik, griješnik shodno svome grijehu kojeg je počinio. Ili kažemo nije pravi vjernik. Znači ima iman kod sebe, on je vjernik, ali nije pravi vjernik kako Allah, kako Allah subhanahu wa ta'ala od njega traži. Zato ponavljamo, potrebno je ograničiti. Jer ako kažemo, on je vjernik, onda tada podržavamo učenje murđija, koji njega smatraju potpunim vjernikom, jer je kod njih dovoljno da čovjek samo vjeruje u srcu, zna za Allaha subhanu wa ta'ala. A ako kažemo on nije vjernik, onda tada podržavamo Haridžije koji proglašavaju koji proglašava u počinioca velikog grijeha, pijanicu, bludničara, zulumčara, a, koji proglašavaju takve ljude nevjernicima, što nije ni u kom slučaju isto tako tačno i što je jedna sasvim druga, druga krajnost. U ovom uvodu spomenut ćemo hadith Allahu poslanika sallallahu alaihi ve sellem koga bilježi imam Buharija i muslim od Ebu Hureyri radi Allahu ta'ala po pitanju stepenova imana gdje je imam Beheqi napisao dijelo Šuab, Šuabul iman gdje je čak spomenuo 79, tačno pogledajte došao je do gornje granice koju je postavio Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem po pitanju po pitanju ogranaka, dijelova imana. Spomenuo je 79 dijelova imana, sve sa argumentima i sa dokazima. Gdje je došla predaja da ima 60 i nekoliko dijelova, bilo a znači broj 3 do 9. 60, od 63 do 69 dijelova imana da ima, a druga predaja koju bilježi ima muslim, da je iman 70 i 3 do 79 ogranaka dijelova imana. Pa Allah poslanik sallallahu alejhi spomenuo da je najveći vid imana riječ la ilaha illallah. A da je najniži vid imana imatatu lezani tariq. Da čovjek uskloni to ono što bi huzuri uznemirava, što može naštetiti muslimanima sa puta. Pa je Allah poslanik sallallahu alejhi u ovom hadisu spomenuo vid ogranak imana koji biva u dijelima. Jeste. Pa, a s druge strane, spomenuo je isto tako praktično a, dijela ruku kao vid ima, imana, kao ibadet Allahu subhanu wa ta'ala. A isti je koji je unutra, obratite pažnju, koji je dijelo srca, A? Isto tako vid imana. Pa onda, braćo i sestre, namaz koji čovjek čini, zekat koji daje, post koji posti, dobročinstvo prema roditeljima, održavanje rodbinskih veza, kad upališ auto, pa odeš u posjetu svojoj rodbini, ili nazoveš na telefon svoga rođaka, naređivanje dobra, odračanje od zla, i to je vid imana, i to je ogranak imana – dobročinstvo prema komšijama i to je ogranak imana dobročinstvo prema jetimima pomaganje siromašnih pomaganje miskina dobročinstvo prema životinjama braćo i sestre i to je vid imana jer je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je Allah subhanahu wa taala onoj bludnici Benu Israil oprostio blud zbog toga što je napojila onoga cuku jeste tvoje unutarnja, tvoja unutarnja, tvoj unutarnji osjećaj, djela srca, strah od Allaha, nadu Allahu subhanu wa ta'ala, milost, ljubav prema vjernicima, merhamet koji se treba naći u srcima vjernika i vjernica, prema muslimanima. I to je, braćo i sestre, ogranak imana. I sve su to vidovi imana, neki veći, a neki manji. Ishodno tome Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem je različito odgovarao na isto pitanje nekim ashabima. Pa dolazi čovjek i pita čovjek, pita Allahu poslanika sallallahu alaihi ve sellem koje je najbolje djelo? Pa Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem njemu kaže džihad na Allahom putu a drugome kaže namaz, trećim kaže dobročinstvo prema roditeljima, a isto pitanje. Kaže šehi ibn Uthemin, rahmetullahi alaih, Svakom je Allahu poslanik sa selem odgovorio shodno njemu, braćo i sestre. Šta njemu odgovara? Jer je prvo ga vidio da je snažan, da je krupan, da ima u sebi borbeni duh, pa mu je rekao za tebe najbolje djelo džihada Allahu subhanu ta'ala putu. Drugog je vidio da nema te osobine, ali ima sklonost ka sticanju znanja, pa je njemu rekao traženje znanja, Trećeg je uputio na dobročinstvo prema roditeljima zato što je, a nije mu dao da ide u džihad, zato što je znao da mu je preče i bolje u odnosu na njega da ide činiti dobročinstvo svojoj majici, svome babi, da bude poslušan prema roditeljima, nego da ide u džihad, braću i sestre. A četvrtom opet namaz da čuva svoj ibadet na takav jedan način. Pogledajte fikha, Pogledajte razumijevanje Allahovi subhanu wa ta'ala vjere da nisu stvari sve crno-bijele kako nažalost jedna skupina, jedna skupina muslimana jedna skupina muslimana misli gdje ima samo crno-bijele naočale. Ili je sve mu crno pred očima ili mu je sve bijelo nema nikako da gleda po bojama i da klasificira na takav način stvari u svome životu kako je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam ih gledao. Također pogledajte hadith delegacija koja govori o delegaciji Abdul Qaisa ala Shadja radi Allahu ta'ala anhu gdje Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam pridodao pridodao uz iman kad je bio upitan šta je iman pridodao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam namaz, davanje zakijata post Ramazana davanje petine plina Ljudi ga pitaju o imanu, a on ima govori o namazu. Pitaju ga ljudi, pogledajte braćo i sestre, šta je iman? Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ha? La ilaha illallah, to je iman. Iman je da obavljaš namaz, da daješ zekad, da postiš Ramazan i da daješ petinu od ratnog plina, što nedvosmisleno, jasno upućuje da sve to spada, spada u iman. Međutim, braćo i sestre, problem je kad se pojavilo to svatanje od Džehma ibn Safvana, koji je došao i rekao da je iman spoznaja, spoznaja u srcu. Dovoljno je, ako si u srcu spoznao Allaha subhanu wa ta'ala, da ga priznaješ, da znaš za njega, da znaš za njega, kažu oni, to je dovoljno da bi, da bi bio vjernik i onda su za ovaj svoj stav počeli da traže argumente iz Kur'ana i sunneta Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem počeli su da izokreću dokaze da tjeraju vodu na svoj mlin da kažu da određeni hadisi upućuju na to oni ne upućuju i tako dalje i tako dalje I onda, i onda desila se ta fitna, kao što znate, kroz historiju u prvim stoljećima Islama, do te mjere, do te mjere da je jedan me'mun, do, je jedan me'mun koji je prevodio grčku filozofiju, koji je podržavao muatezile, koji su nastali kao produkt posljedica džehmijskog, murdžijskog svatanja imana i Allahove subhanu ta'ala vjere, poimanje Allahove subhanu ta'ala biće, Do te mjere da šehhul Islam ibn Taymiye rahmetullahi kaže za Muna, mada je ovo opasna i teška izreka, kaže la edhunnu enna Allahe jagfiru li Mun. Kaže, ne mislim da će Allah oprostiti Munu što je uradio. Pazite. Mada Ahmed ibn Hanbel, rahmetullahi alaih, molio je za Muna da mu oprosti Allah subhanahu ta'ala. Što znači da ga nije proglasio nevjernikom, što, da ga nije proglasio nevjernikom, čak Došli su predaje da je Ahmed ibn Hanbel klanjao za Memunom bez obzira što ga je bičovao, bez obzira što ga je zatvorio, bez obzira što je protiravao učenjake sunneta. Pazite, bez obzira na sve to, ipak, ipak je molio Allah subhanahu wa ta'ala, ali nije odustao od akide ehli sunneta wal džemata. Zamislite, braćo i sestre, kad ljudi počnu sebi ufuravati u srcu, jesu li oni samo izgovorili, odnosno spoznali Allaha azza wa jal to je dovoljno da bi čovjek bio vjernik e onda učenjaci dolaze i on i obavezuju ih na određene stvari šta znači to što oni kažu da je iman u srcu da je iman u srcu pa kažu nije dovoljno da čovjek u srcu spozna samo Allaha subhanu ta'ala potrebno je da progovori riječima potrebno je to djelima isto tako da radi. Jer ako bi rekli braćo i sestre da je iman samo u srcu, onda iz toga bi proizašlo da je iblis, leanetullahi alaih, šta, vjernik. Vjernik. Zar nije on na koliko mjesta, zar ne govori on njemu Allah subhanahu wa ta'ala da je rekao, kala rabbi, anvirni, ila jev mi uba'athun, gospodaru, ostavi me do sudnjega dana. Poledajte, govori sa Allahu subhanahu wa ta'ala, obraća se Allahu azze wa jel. Zna za Allaha, razgovarao sa Allahom kako onda može biti iman samo spoznaja u srcu nije to dovoljno nije to dovoljno braćo i sestre zar nije faraon isto tako rekao ane rabbukum ala koji je rekao ja sam vaš gospodar Allah za njega govori da u srcu znao kada je Musa a.s. došao kod njega da je Musa a.s. istina, da ajeti s kojima je došao a, su istina, čak je bio ubijeđen. وَجَحَدُ بِهَا وَسْلِقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمَنَا وَعُلُوَّ Također, braćo i sestre, židovi koji su u srcima znali, u srcima su znali da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam poslanik. Obratite pažnju. I o tom Allah subhanahu wa ta'ala govori Alladina atina umul kitaba ja'rifunem kema ja'rifune ibn ehum Oni kojima smo dali knjigu znaju poslanika sallallahu alaihi wa sallam, znaju za Kur'an da je istina kao što znaju da su njihova djeca njihova djeca. Pa iz toga bi proizašli proizašlo da su i židovi vjernici potpunog imana kako murđije sljedbenici Džahma ibn Safana, Safana tvrde. Čak mogli bi da kažemo onda obavezat možemo Džahmije murđije da kažu da je Ibu Talib isto tako umro kao vjernik jer je u srcu braćo i sestre znao da je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem istina da je Islam također Allahu subhanahu wa ta'ala vjera istina. Pogledajte šta kaže u stihu وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِّيَّةِ دِينًا لولا الملامة أو حذار سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا kaže Ebu Talib Amidža poslanika sallallahu alaihi ve sellem u istinu, zasigurno sam znao, spoznao da je vjera Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem najbolja vjera na zemaljskoj kugli. ali da nije korenja, da nije strah od psovanja, da se ne bojim za čime da će me moj, moj narod, pazite, prvaci, da ga neće Abu Džehl psovati, da se ne bojim grdnje, psovke od svoga naroda, kaže, levo džetteni semhan bidake mubina, vidio bi me kako bi prihvatio i prigrlio tvoju vjeru. Jeste, braćo i sestre, Ebu Talib, Ebu Talib, Amidža poslanika, sallallahu alihi wasallam, je znao u srcu, čak govori, priznaje da je vjera Muhammeda sallallahu alejhi ve sallam najbolja vjera. Ali to mu ništa nije koristilo, jer nije dovoljno samo spoznaja srcem. Potrebno je da čovjek kaže la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Potrebno je, braćo moja e, draga, cijenjene sestre, da čovjek a, ima namaz, ima zekat, ima post, ima hadž, Jest. Potrebne su druge stvari. Neke od tih stvari su temelj, rukn, sastavni dio imana, a neke samo upotpunjuju, upotpunjuju iman, upotpunjuju iman, kako smo spomenuli, a onda Ebu Ubejd al-Qasim Al-Baghdadi kaže وَإِذَا نَذَرْنَا فِي اخْتِلَافِ الطَّائِفَتَيْنِ فَوَجَدْنَا الْكِتَابَ وَسُنَّةَ يَصْدُقَانِ الطَّائِفَ الَّتِي جَعَلَتِ الْإِيمَانَ بالنية والقول والعمل جميعا وينفيان ما قالت الأخرى Pa ako pogledamo u razilaženje između ove dvije skupine, misli na skupinu ehli sunnete wal džamaa, na kojoj je bio, na kojoj su bile prve generacije muslimana, i na kojoj je bio imam Malik, imam Šafija, imam Ahmed. A s druge strane, misli na murđije, fekihe, braćo moja draga, cijene sestre, kaže, Ebu Ubejd, vidjet ćemo da Kur'an i sunnet potvrđuje da je iman nijet, znači dijelo srca i riječ srca, zatim dijela, sva dijela spadaju u iman, a da negira ono što kaže druga skupina, što kažu murđije, fekihi. I onda je počeo sa argumentovanjem i iznošenjem dokaza za vjerovanje ehli sunnete vol džemaa, a s druge strane isto tako odgovarati na dokaze i argumente koje su uzele, uzele murđije. Pa ćemo inša Allah u našem narodnom predavanju nastaviti, nastaviti govoriti na ovu temu, odnosno sa komentarom knjige o imanu. Da vas Allah subhanahu ta'ala, braćo i sestre, nagradi za vaš trud. Nadam se da će ovo nekako moći ići s obzirom da se radi o komentaru knjige, pa možda prisutni ima koji ne razumiju možda neke termine, ali ako Bog da malo pomalo, valjda ćemo, valjda ćemo nekako uspjet prenijeti ovo. Da vas Allah subhanahu ta'ala nagradi, pa bujrum, preuzmite vi, preuzmite vi Mikrofon. riječi tauhida. riječi s kojima su zemlja i nebesa podignuti. La ilaha illa Allah, obožavanje isključivo Allaha jedino. La ilaha illa Allah, riječi koje je Allah dželešanu učinio prirođenim svim stvorenjima. La ilaha illa Allah, na ovim riječima je uspostavljena vjera. La ilaha illa Allah, određena kibla i isukane sablje borbe na Allahovom putu. La ilaha illa Allah, muže koje vodi Allahu svakog onog ko se za njega uhvati. La la ilaha illa Allah suštinsko pravo Allaha Đelnešanuhu prema njegovim robovima la ilaha illa Allah riječi spasa iz vječne vatre la ilaha illa Allah riječi Islama la ilaha illa Allah ključ vrata dženneta šhadu an انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا الله يسمو يدن بوغ Bog. Hvaljen za on da ima dijete? Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. I Allah je dovoljen kao svjedok.